A Ràdio Palafrugell, trossets compartits, amb Sandra Bisba. A respirar de la mà del record cada paraula de fragilitat gestos escassos d'insatisfacció cada dimecres, a partir de les 12, fem un repàs dels fets més importants que van tenir lloc a Palafrugell ara fa 100 anys a través dels reculls de premsa local. La sort d'una oportunitat per conèixer-nos tu i jo. Recorda que aquesta veu sap recordar. I un dimecres més arriba a aquesta hora, després de les senyals de les 12 i dels serveis informatius, el programa Trossets Compartits amb la nostra amiga, ja direm, Sandra. Mm -hmm. I tant, bon dia. i tant. Bon dia, bon dia a tothom. La Santa Bisba, que un dimecres més doncs, ens porta aquest eh, trosset no? de, sí. de història de, relacionada amb Palafrugell. Correcte. I avui... Huelga de pollites. <laughs> Eh? sí, huelga de pollites. Sí, sí, ja veurem sí. si això genera molta, molts de clics, eh? Aquest, segons el titular, ja ho saps, eh? a internet sí, sí, doncs, sí. va molt. Aviam si això genera encara més, més expectació de la que ja tenen doncs, els programes que, que sí. que anem fent. Sandra. la curiositat almenys en crear, crea, eh? i tant. Polli, huelga de pollites, aviam per on van. <laughs> Pollites, pollites. No sé si te'n recordes, en algun programa em penso que ho vam, ho vam comentar, Poder sí, vam eh? deixar anar de que antigament, bueno, això fa almenys a finals de segles, principis del segle XX, eh, en els nois i les noies, eh, bueno, aquestes edats encara de, de casar-se, no? Mm -hmm. Encara doncs, assistien al ball i, bueno, que d'alguna manera doncs, hi havia mirades creuades entre uns i altres, tots aquests que tenien doncs, possibilitats de, de casar-se, eh, eh se'ls deien els pollos i les pollites, Eh? <laughs> Fa gràcia. Potser sí que ho vas comentar alguna vegada i ja em va sorprendre. Que, I potser ho vam deixar una miqueta així en sí, l'aire, sí, però sí. Ara, ara que hi entrarem i que parlarem d'això, de, de una vaga, eh? eh sí, de, vuelta de, de pollites. O sigui, els pollos i les pollites anaven així als, als, als valls, no? Aquests que sí. hi havia, doncs, uh, habitualment a eh, sí, cada poble, no? Exacte, en aquest cas, exacte. aquí, doncs, en el centre fraternal. El centre fraternal, el centre obrer. El centre obrer. Sí però va haver-hi un moment que no sé què va passar, que ara ens ho explicaràs tu, que sí, sí. les pollites van decidir fins aquí. Ah, fins aquí, exacte. Això és a, a l'estiu de 1899, o sigui, res, just a finals del, del 19, mm -hmm. vale? quan bueno, decideixen doncs, tot un grup de joves, bueno, totes les que assistien a aquests balls, doncs que, que no hi aniran Mm, i, I que faran vaga. Carai. I déu nhi mm. és una vaga que dura, eh? Dura setmanes. Aviam, què, què va passar? Explica'ns, per què van decidir això? Aviam. A veure, clar, és, dius, ostres, perquè la, les dones potser ens agrada més ballar les dones que els homes, per tant... Eh, eh, eh, aquest era un càstig que, hasta, que, que, que es feien elles mateixes, no? Vull dir, que deixar de, de ballar eh, els balls del diumenge, doncs... Mm. Eh, no devia ser una decisió fàcil, però si la van prendre és perquè realment doncs, no estaven gens contentes de com se estava tractant, no? Vull clar. dir que, mhm. clar, mm -hmm. no? Um, bueno, jo he intentat doncs, remenar per la premsa i he trobat uns quants articles. Hem de pensar que, esclar, aquests balls es celebraven en aquests centres... Eh, eh, aquests casinos que, que en principi només eh, podien ser-ne socis els homes. Eh? De les, de les dones era, bueno, impensable. Eh? Sí, les dones al final poder eh, se sentien com... Well, no podem ser socis però es necessiten, no? Una ah, miqueta, exacte, eh? exacte. Els diumenges sí que ens necessiten, eh? Mm -hmm. Per anar a ballar, clar, no? Clar, clar. És, ah, és, o sigui, no podem ser socis, però ei, els diumenges veniu aquí que si clar, no... Clar, clar. Ens avorriríem, si no. Eh? Sí. Coses de l'època, no? Sí, sí, sí. I, i, a, i a més d'això, clar, hem de pensar que, clar, eh, bé, això, això m'ho havia explicat eh, la meva mare i la meva àvia, que, que anaven al ball no? i les i les eh, noies doncs anaven amb, amb un paperet, no? amb una sí. llibreteta, no? de, amb qui ballaven el primer ball, amb qui ballaven el segon, mm. no? i els nois els anaven a demanar per ballar, i elles s'ho apuntaven, i així, però clar, no, tothom, no totes les noietes anaven amb, amb el full ple. Clar, no? n'hi havia que teníem molta sort, no? o que doncs, teníem més requesta, diguem-ne, Sí, és que això ho he escoltat, eh, d'avis sí, sí, sí. i així, que, que, o d'avis en aquest cas que ho deien, eh, que anaven amb la llibreta i que clar, no? els homes anaven allà, bueno, sí, d'aquí quatre balls no? puc ballar amb tu, no? I s'ho apuntaven. Era, devia ser curiós això, sí, eh? De, molt, molt, de, de, molt. de, de veure i de... I suposo que, suposo que hi ha més d'una persona que ens estigui escoltant que guarda alguna d'aquestes oh, i, tant, de, i tant. llistes, eh? Això... Sí, sí, jo n'he vist, jo n'he vist. Sí, ostres, vist. doncs, eh, eh. la veritat, eh, va ser curiós també de veure-les, sí. eh? Però clar, eh, jo, jo m'imagino una mica, eh, esclar, les, noies, les noies havien d'estar allà esperant que mm -hmm. els hi vinguessin a demanar i, i potser potser hi havia algun ball doncs, que havien d'estar allà sentades perquè ningú els havia demanat per ballar. Clar. I, bueno, esclar, havia de ser un mal tràngol, no?, per elles, perquè a més quedaves com molt visible, no? Doncs tothom veia que tu estaves assentada mentre totes les altres ballaven, no? Clar. Vull dir que... Mm. Clar, havien d'haver situacions una mica bueno, incòmodes, sí, no? Clar. Almenys incòmodes. Sí, Uh, de fet, en aquí en el, vaig trobar un article al, al Palafrugellense el 17 de febrer de 1884, o sigui, uns anys abans de d'aquesta vaga uh mhm. -huh. que, mm, que ens parla d'un ball, un ball de, de màscares que es fa a, Pala, es fa a Palamós i que en aquest ball s'intercanvien els papers o sigui, els nois eh, fan de noia no és, que, no és que es vesteixin sinó que el rol, no? Eh, Adopten... Sí, uh, eh, ells són els que es queden assentats mm -hmm. esperant que les noies els hi vagin a demanar per ballar, no? És, vull dir, clar, clar. hi ha sí. un intercanvi de papers i, i veuràs una mica que, que, que deixen molt clar doncs, el, que, el que patien aquestes noies, no? Aviam, doncs, que serà ben, segur que és ben curiós de, de veure, de, de sentir. los jóvenes estarán sentaditos abanicándose o fumando pitillos y las señoritas se pasearán por el salón enviando miradas furtivas y maliciosas, echando piropos y haciéndoles la mona a los del otro sexo, porque ya hemos dicho que se trocarían los papeles. Si el hecho es cierto, buena y propicia ocasión se les presenta a las señoritas de Palamos para tomarse el desquite de las ofensas recibidas por falta de atenciones, desdenes e indiferencia demostrada en bailes anteriores. Duro con ellas, pollitas, que son cobardes, que os paguen las amarguras pasadas en otros bailes. eh, última frase. <laughs> Sí, Home, que... ja està bé, no? Una miqueta de... Aquesta... Bueno, doncs de, de, de donar-los la mateixa medicina, no? Una miqueta. Correcte, eh? correcte. Que se sentissin igual, que se sí, sentien sí, elles. Sí, que es posessin una mica en el paper Clar. no? de, de les noies, no? I mm. tant, mm. i tant, no? Doncs, eh, bé, veiem una mica doncs, el, el que podien patir aquestes noies eh, que els arriba doncs, a portar doncs, a, a fer aquesta vaga. Mm i el primer article que trobo eh, que em parla eh, és del Distrito i és del 20 de juliol del 1899, o sigui que és en, en plena festa major. Sí, sí, sí, clar. Uh, mira, no hi havia caigut, eh? 20 de juliol, de... sí, sí, no, no, doncs... Uh clar, suposo que el, la publicació també se'n devia fer ressò eh, arribant a la festa major, no?, i tal, i hi ha aquest, I ara, hi ha aquest conflicte, no?, aviam sí, què passarà, aviam què ara, passarà. ara aquestes noies, què els ha vingut? Doncs aviam, què, què, deia, què deien des del districte? Doncs mira, és un article bastant llarg, eh?, que, que ocupa part de, de la pàgina 2 i 3. Sí Uh, vull dir que la notícia era, era greu, <laughs> era greu. Això fa recordar que quan parlàvem del vot femení, eh, Sandra, que van dedicar una quarta part, la sí. primera pàgina, en aquell, en aquell cas, eh, en un, Mira, del, en no, dels dos diaris per la No era tan llarga com aquesta notícia. Per això, per això. Aquí veiem què importa, no, realment? <laughs> Exacte. bueno. Exacte. Ben notat, ben notat. <laughs> Comença així. La nota del domingo fue la huelga de pollitas que desistieron a una de concurrir a los bailes. Los primeros síntomas se hicieron ya patentes por la tarde, pues a pesar de no celebrarse baile alguno, fueron contadísimas las señoritas que asistieron a las sardanas que los domingos por la tarde toca la orquesta de Palau en casa Monsieur Jean, sitio de concurrencia extraordinariamente visitado por el bello sexo. No obstante esto, y lo que ya se susurraba, no creíamos que la cosa tuviera la gravedad que alcanzó por la noche. Cerca de las nueve se notaba una animación mayor que de costumbre en las calles céntricas, invadidas por la multitud, abundando las faldas entre el gentío que llenaba las calles de Caballés y la Plaza Nueva. Pero, ¿qué ocurre? decían sorprendidos los recién llegados. Pues nada, que se han declarado en huelga las chicas y que no quieren bailar. Ni por eso respondía un gallardo que elegante joven señalando a un grupo de pollitos del que formaba parte y en cuyos semblantes estaba estampada la debilidad propia del sexo fuerte. Y efectivamente, era cierto. En el salón baile del centro fraternal, la orquesta ampurdanesa se esforzaba tocando un precioso vals contando atraer a las hijas de Eva, que en la calle acechaban, si habría alguna esquirola que se atreviese a no secundar la huelga, mientras los jóvenes ocultaban su vergüenza en los pasillos del teatro. Ni siquiera los espectadores se atrevieron a llenar las galerías como sucede todos los días festivos. A las nueve, únicamente vimos unos cuantos chiquitines en el palco número 4 que de seguro guardaban sitio a las mamás, que tampoco se atrevían, vista la actitud de las volguistas Terminado el vals, se quedaron solos los músicos. En el centro obrero, más afortunados, fueron tres los bailes que tocó la Orquesta Bella, logrando atraer a los alrededores del centro compacta multitud femenil ávida de ver el término del conflicto. Y por fin, la victoria correspondió a las simpáticas huelguistas. Cerrándose las ventanas del centro, mientras la orquesta daba las últimas notas de un lindísimo Scottish, y en la calle de Caballés quedó la gente comentando lo sucedido. Alegres las huelguistas por su triunfo, tristes las esquirolas por no haber podido bailar y descompuestos los pollos por el chasco fenomenal. Claro está que estos demostraban su simpatía para con las esquirolas, que se reconocían con las imprescindibles flores prendidas en sus elegantes tocados, mientras que las demás quisieron que las flores las acompañaran en su abstención. En cambio, los amantes de la emancipación de la mujer vieron en la huelga del domingo el primer acto de solidaridad que hizo el sexo fuerte del antes sexo débil. Continúen en esta senda nuestras bellas amigas y háganse querer, que con unión y voluntad no ha de tardar el día en que las jóvenes ocuparán en el baile el sitio que hasta hoy fue destinado a los de su sexo contrario, viéndose requeridos por las señoritas para ir a bailar y llevados del brazo al cafetín para obsequiarlos con un refresco, cosa en su egoísmo han olvidado los jóvenes de hoy en día y llegada la hora de mando para ellas, les recomendamos que no vayan a pujar, que es esa cosa muy fea y que más de una vez a ellas les habrá proporcionado ratos de verdadero hastío. Con que a unirse tocan, que de la unión nace la fuerza. Entonces, eh, un artículo extens pero interesante, y también me eh, que, al final es posicioni sí, a favor sí, d'aquestes sí, sí, noies, sí. eh? Perquè en un primer moment pots pensar, aviam, cap on anirà, no? Correcte, mm, correcte. Però no, es posiciona a favor de les noies que fan vaga i també m'agrada eh, aquest, eh, aquesta diferència no? entre les esquiroles que anaven amb la flor <laughs> eh, al pit i tot, i les altres que no portaven flor ni res, eh? Sí, sí, sí. Doncs, eh, bueno, aquí ja veus que, bueno, que n'hi havia quatre d'esquiroles, mm -hmm. però mhm. que, bueno, que, la, que se n'en van sortir i, i això, doncs, va, van passant setmanes, van passant mhm. setmanes, mm -hmm. val? i tenim, doncs, eh, un article de, del, del 20 de juliol, val? Que, mm, que, bueno, que ens explica... És aquest que acabem de llegir, el del 20 sí, de, de juliol, sí, sí, i sí. en tenim un altre una posterior, altra, eh, que sí, és el dia, el dia 6, eh? El, el dia, dia 6, 6 correcte. Uh -huh. La vaga continua i en aquest article d'aquí ens en parla una mica més uh -huh. i mhm. també te'l llegiré perquè tenim nova informació. Doncs aviam, aviam què, què ens diu de nou, eh, de nou en aquest cas el, el distrito. Las bellas mozas de este pueblo continuaron la huelga iniciada el domingo antes de la fiesta mayor Si bien que el domingo último fue la huelga parcial, reuniéndose las esquirolas del Centro Fraternal y del Centro Obrero en este último casino, pudiendo continuar el baile, aunque anémico, mientras los músicos que tocaban en el Centro Fraternal tuvieron que retirar los instrumentos a sus fundas. Nada, que los jóvenes no podrán menos que seguir el consejo que en el número anterior les daba el señor Colomé. Bailar sardanas, no mirarles la cara por bellas que sean, obligando a las chicas a una huelga forzosa. No han de tardar entonces a acogerse a indulto que la galantería de nuestra juventud no podrá denegarles. Por de pronto parece ser que durante este mes en el centro fraternal no se celebrará otro baile que el mensual, dando en cambio la Orquesta Bella conciertos los domingos por la noche. Buena medida. Veiem dues coses, eh? Abans de, de sí. comentar el principal, crec. <laughs> eh, eh, home, això també devia tenir afectacions en el sentit, doncs, clar, en aquest cas el centre fraternal o el centre obrer contactaven aquestes orquestres, no? Després suposo que la gent devia consumir algun tipus de, de begudes, no? Sí, per tant, tant aquí... Sí i sortia perdent també, en aquest cas, el centre fraternal o el centre obrer, correcte, no? Correcte, I les orquestes, clar, suposo que ho devien voler cobrar malgrat que no hi hagués ball, no? Sí, sí, sí, sí. sí. I també ehm, eh, veus una mica que la, aquí les, les esquiroles decideixen ajuntar-se uh mhm. -huh. i anar al centre obrer perquè suposo que, esclar, si es reparteixen, com que són tan clar. poques, no hi hauria ball ni a un lloc ni a l'altre. Llavors, doncs decideixen anar al centre obrer, que també això és curiós, no? perquè jo no sé si en aquí també eh, hi havia una mica de de, de tensió amb el burgès eh? i que d'alguna manera doncs mira mm, si hem d'anar <laughs> en algun lloc sí. no? anem al centre obrer perquè mm, tot i que en el centre fraternal també hi havia obrers potser hi havia més més, eh, més burgesos que, que en el centre obrer, no? Mm -hmm. Per tant, doncs, potser també aquí hi ha una mica doncs, de reticència, sí, no? no? A, Diu, si hem d'anar a algun lloc, anem cap allà, no? Correcte. I una altra figura que ha sortit d'aquí, eh, que és eh, una persona que jo podríem dir que crec que pel que diu el text, eh, una miqueta ressentit, <laughs> és el senyor Colomer. Ah, sí, sí, sí, sí correcte. Què, què en, en sabem alguna d'aquesta sí, persona? Sí, he intentat investigar a veure si trobava aquest article que comentaven i l'he trobat eh, al Distrito el 30 de juliol mm -hmm. i eh, va publicar... És un senyor de Sant Feliu de Guíxols, eh? Ah, carai, molt bé. Però que va veure la moguda que hi havia aquí a Palafrugell i va dir, a veure, què passa, no? I i bueno, un cop doncs, va llegir aquest article que us he llegit jo al principi, mm -hmm. doncs devia dir, doncs jo he de dir la meva. Home, eh? clar, no? Només faltaria. De Sant Feliu, que ara... Eh, és... Sí. I, bueno, titula, ja el títol ja, ja veus per on va, perquè diu Diente por diente. Doncs sí, només mm -hmm. falta la segona part, eh? <laughs> Així que, bé, anem... Anem a llegir, doncs. Anem, anem, anem a veure què aconsella el senyor Colomer als joves, als nois, eh? Uh, per aconseguir doncs, uh, que les noies tornin al ball o... Eh, quins, sí. quins consells. Eh, quins consells. <laughs> oh Déu, les noietes velles que per un vals ni superant i que de d'afany se morien per ballar una americana, d'aquelles tan endolcides, i un xiquet a l'ensorrada se'n van declarar en huelga, acordant del tot formales a replegar una cadira i així esbravar-se a casa. Van dir «s'ha acabat el bròquil» i van complir la paraula. Cap d'elles van anar als valls, que es van dar l'altra setmana, a excepció de tres o quatre esquiroles rematades, que van provar-hi d'anar i van tenir d'entornar-se'n, per més que estrany els sembli, amb la cua entre les cames. Per mi, aquests acords femelles del segle XX ja són ratxes, doncs sent així, ojo, alerta, per fi l'hora és arribada, d'haver d'obrir l'ull als homes perquè això passa de ratlla. Res fa la por que les dones d'idees adelantades perquè no volen fer els llits ni rentar ni fer bugada i hasta en moltes ocasions volen posar-se les calces i les calces a les dones és vist que les embarrassen. Joves de Palafrugell, no transigir ni mirar-les, perquè si molt les mireu, podran dar-se per guanyades. Que elles no volen ballar, vosaltres vinga sardanes. Que abraçar no es deixen, bé, vosaltres ni saludar-les. I al cap sols de 15 dies veureu que totes, ben manses, aniran cap a Sarau, morint-se de tantes ganes, perquè, ai, i la diferència de ballar una americana a casa amb una cadira o amb un home jove que sap comptar tots els punts i que és home, això basta. Eh, <laughs> text, és difícil, eh, la text, lectura. Text curiós, eh, ja pel, pel, pel fons, no?, per lo que diu, eh, però més per també la forma, no? Ja... Ha eh, està com escrit així, uh, com si fos un poema. Sí, sí, sí. Que sí. Ja, per la forma ja que veiem aquí, eh, però nosaltres estem, eh, que la Sandra té aquí el text doncs, recuperat de, del distrito, sí. um, però... Clar, no, no, no costa, té cap rima, no? Sí, és sí, com... costa llegir-lo eh, i donar-li sentit. Espero que la gent ho hagi, ho hagi entès bé. Però bé, el, en resum, el que diu és doncs de eh, de fer-los... El buit, no? Fer-los el buit, mm -hmm. fer-los el buit i, i que, que ja, ja tornaran. Eh? Bé, aquest home de Sant Feliu de Guíxols que, mira, devia llegir això el 20 de juliol al, al districte i devia dir, aquí jo també et dit la meva, eh? Ah, exacte. I, tal com Raja doncs, <laughs> va fer aquesta, aquesta columna i doncs aquesta era la recomanació, no sé si la van seguir els eh, nois de Palafrugell però què va passar? Com va continuar la, la història? Bé, eh, ja només trobo un últim article i ja molt, molt petitet. Eh, aquest està publicat eh, ja eh, a l'agost, el 27 d'agost, mm -hmm. val? Uh, per tant, ha passat un mes i una setmana, vull dir que, bueno, déu nhi sí. eh? aquestes eh, jovenetes han aguantat, doncs, eh, esclar, quatre o cinc setmanes de valls eh, que, que se'ls han perdut. Uh mhm. -huh. eh, no sabem si van aconseguir alguna cosa de bo amb tot allò, això no, no ens surt lloc, malauradament. Sí, eh? Esperem que, que així fos, eh, que almenys fossin un xic més ben tractades. Uh, I com et dic, doncs tenim aquest uh, article publicat al Distrito sí. el 27 d'agost que diu el següent. El último domingo celebráronse bailes por la noche en el centro obrero y en el centro fraternal, ambos relativamente concurridos. Si se tiene en cuenta que el calor arreciaba y el empeño que tienen algunas pollitas en proseguir en huelga. No han de tardar a reunirse todas y asistir a los bailes, sin los cuales es imposible la vida en nuestra juventud. Vaya, aquí tenemos eh, el, que se eh? sí, sí, sí. Els un artic... tema que preocupa. Preocupa, diu, home, és que clar, no, no s'entén la vida en, en, aquests, en aquests anys sense el ball del diumenge, no? Sí, doncs, sí. llàstima, eh?, que no tinguem aquesta continuació, d'aviam sí. si es va aconseguir algun, alguna millora, no? Correcte, sí. correcte. Aquí sembla, doncs, que, que, que ja comencen a haver-hi moltes noies que estan tornant al ball, mm -hmm. però encara en falta, no, no són totes, eh?, vull dir que encara n'hi ha algunes que resisteixen, però ja devia ser, doncs, a... Eh, això, l'última setmana o així, perquè ja, ja no surt cap més notícia, mm. no? De dir, ja tenim a tenir els balls plens, eh, no, sí. eh? Ja vull dir que segurament doncs, la setmana següent les poques que aquí no hi havien anat ja acaben doncs, sucumbint, no? Perquè, és mm. quan, com, com deien al principi, la unió fa la força, però si ja et trobes que la majoria clar, estan tornant clar. al ball, doncs... Eh... Al final què has de fer, no? Sí. al final dius és que és una lluita gairebé personal, al clar, final, i sí, sí, sí. Si has de lluitar res. contra el teu propi sexe, ja deixem-ho estar, sí, no? Sí, sí. I, mm. I a més a més això, no?, que clar, que, que segurament se'n morien de ganes de poder... Mm tornar al ball, no? Vull dir que, sí, que van un esforç, ser... Clar, un esforç per elles. Sí, eh, sí, sí. sí. De fer van ser molt, molt valentes i, i aquí doncs, va el nostre homenatge amb el programa d'avui. I tant. Com a fet curiós, i amb el que deies abans, eh, eh, comentes que el primer ball va anar... O sigui que es va fer, es va tornar a fer doncs va ser el centre obrer, no? Sí, sí, sí. sí, sí, sí. Abans que no pas el fraternal. Sí, sí, sí. Una miqueta amb el, consonància amb el que deies abans, no? Que poder Sí, diria podria que... haver algun tipus de, de càstig no? contra, contra el burgès. No? Sí. si hem d'anar en algun, doncs anem al centre obrer, que és el dels nostres. No? Sí, no? eh, de totes maneres, clar, les pollites tampoc saps eh, exactament de... Clar, de quina, quina classe social, no? Exacte, exacte. Bueno, hi de tot, eh, com ha fet curiós doncs, això, que, que el primer ball doncs, es va fer al centre obrer, abans que no pas al fraternal, i curiós aquest programa, eh, divertit també, eh? i ens falta aquest final, eh? ja hagués sí. estat ja el, la cirereta del pastís, <laughs> saber si havien aconseguit alguna cosa. L'important és que... Segur que alguna cosa, sí. a cinc setmanes de, de, de Malvall, doncs, eh, al principi que no funcionava i després a mig gas, doncs segur sí. que algun, algun benefici, I algun, tant, algun profit en devien treure. Ja devien anar més en compte a partir d'aquell moment doncs, cuidar-les una mica més. Home, només faltaria, només faltaria. <laughs> Eh... Aquest programa doncs, que hem dedicat a aquestes pollites de finals del segle XIX, un programa doncs, que podeu tornar a recuperar a radiopalafrugell.cat i per tant doncs, us convidem a que torneu a escoltar i que si l'heu escoltat doncs, que també el compartiu i així doncs, més sí, gent sí. se n'assabenti. Que arribi, que arribi la gent. Doncs Sandra, nosaltres ens retrobarem dimecres que Molt ve, bé. aviam què ens portes per la setmana que ve. A veure, a veure, ah. sí, deixem-ho així amb incògnit. <laughs> A l'aire, eh? <laughs> Molt bé, doncs bona setmana. Bona setmana. A Ràdio Palafrugell, trossets compartits, amb Sandra Bisba. Una oportunitat per conèixer-nos tu i jo. Recorda que aquesta veu sap recordar.